Bat urte bat jadanik uh, eh, diru zainak eta uh, eh, kontabitateak egiten intuzenek, er, abisatu gintuzten uh, eh, egoera larria zela eta kasu egimarko zela eta bon, izan ditugu diru laguntza batzu, kolektibitateak lagundu gaituzte edo mm. kaf uh, delakoak eta bainan uh, karguak sobera dira, diru uh, uh, idabetisariak ere mandatu dira, konbenio berriekin eta bon, izan dira mm. hainbat arazo Baina gaur egun hor zailtasunan gira, egia da, eta baitugu eh, geroari begira posibitate batzu, baina mementuko ez dira argiak. E, eh, langile gero eta gutxiago kanditugu ere, eta beraz baitugu ordu kopuru batzu ehm, eh, betetzeko, eta be, langile gutxiagorekin, lanbide horrek ez du interesatzen hainbeste edo interesatzen du baina gero diru aldetik edo hilabete sariak apalak baitira eta lana zaila baita ere hmm. orduan gero eta diendek gutxiago ditugu uh, eh, bete, be, ordu, ordu horiek betetzeko. Zene, e, jakina da, olako lan soldata tipia direla? Bai, bai, bai, ez mikarekin e, uh, hasten dira eta uh, biziki prekaritatean gira. E, horre, e, salak eta azkar bat da, departamenduari, iten diozuet dei, zen eta departamentu garrandu, ez duela, sos gehiago hori maiteko, xederik? Horiek dira, zurrumuruak, ez baitira gauza argiak ere, uh, eh, eduriz uh, eh, departamendoak erabakidu itxu egoitea elkor eta mutu batez ere, ez baitu erantzun argirik emaiten gaur egun. Uh, erran duen bezala elkarte batek proposamen eder bat egin baitu, langile guzien hartziat, naiz eta zurrak izan elkartean. Eta iduriz uh, ez du begio netik ikusten. Ez dugu sobera ulertzen, ez baitugu argument, eh, argumentorik ukan ere eta esplikazionerik ere ez ukan. Beraz, eh, hori da eta gaur egun bada, beraz, jatsuntan, seiontan hasten da mm, bilkura bat, be, diru laguntza hilen artean, eta departamentoak erabaki du ez zuela dinen, eh, zela gertuko, eta... Arra hartzale hori, edo enpresa hori, dirudiz prez dena hartzeko eta zorra bere hartzeko, zuek konfiantza egiten duzue, e, enpresa berri horren gain, prez izte, untxai lurtza zaizue? Bai, biziki, efen, uh, urrezko plater bat eta erat uh, eskaintza hori, eta zinez, uh, aukera, alako uh, aukerarik ez dugu, uh, paregaberik ez da gaur egun, eta gainera langile guzien atxikitzeko uh, parada da ere, eta uh, bezerbitzua segitzeko ere, e, ez da, da pare Eh, Erra nahi du, eh, entrepresa horrek eh, espalu hartuko eh, zorra eta langile guztien ardura, elkartonek ez du zigitzen halko? Uh, be ez, tu segitzen ahalko, hor urte bukaera intzin ez padugu eh, eh, be, desagertzen nala. Eta pasatzen da zerbitzu horrekin? Zerbitzuak segitzen alu, Etxean lan, ari diren entzat hori ez da intsegur, azkenean, baina gure etzat, horzen ari giren entzat, bai hori eh, zerbitzuak segitu beharko du. Zerbitzu publiko bat baita, guk nahi behozu delegazio bat dugu, beraz eh, kontratupean gira, nahi behozu elkarte kontratupean da, baina zerbitzu segitu behar du buraso entzat, eh, aurrentzat hori segur. Baina etxetan ari diren entzat hori ez da intsegur, aliz.